Znači ako pitaš posle farzova, posle klanjanja farz namaza, posle klanja, posta Ramazana i tako dalje, šta je najbolji rad, koji je najbolji ibadet, najvredniji, onda treba znati da je to učenje islamskog znanja, slušanje ili čitanje. I znači najvredniji trenutak koji provedeš je trenutak proveden uz i sa islamskim znanjem. Večera ćemo progovoriti nešto o dužnostima svakog čovjeka kao Allahovog stvorenja. Naši učenjaci su čitali Kur'an, čitali su i hadis i došli su do zaključka sljedećeg. Da cijelokupan Kur'an i hadis kao nauka ukazuju da je svaki čovjek čim se rodi, bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, državu i mjesto gdje se nalazi posao kojim se bavi, dužan je uraditi četvero. Znači, Allah ga je kao svoje stvorenje, kome je dao razum i slobodnu volju, zadužio da izvrši u toku svoga života četiri dužnosti. Prva mu je dužnost da nauči i povjeruje da mu je Allah gospodar, vjera Islam i Muhammed poslanik. To je prvo što je dužan svaki čovjek. I zato Allah Žešanu kaže u suri Muhammed فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا Znaj da nema istinskog Boga osim Allah. Znači kaže znaj što znači da je znati da je Allah jedan farz i obavezan. Prema tome, <clears throat> kažu naši učenjaci između ostalog imam Buhari, Babun el ilmu qabla el qavri el amel. Poglavlje o tome da je dužnost naučiti prije nego raditi ili govoriti. To je prvi fars svakog muslima. I zato poslanik sa sredom kaže u hadisu koji je dobar Talebul ilmi faridatu na lakuli muslim učiti islamsko znanje je farz svakom muslimanu i muslimanke. Znači, to je prvo, da čovjek nauči komu je gospodar, šta mu to nalaže vjera i komu je poslanik, kakve su dužnosti njegove sprem poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu kaže u suri Ibrahim يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَرُ اللَّهُ مَيْشَ Allah će vjernike učvrstiti postojanom riječju na dunjaluku i na ahiretu. A nevjernike će u zabludu ostaviti, u zabludi ostaviti, a Allah čini ono što hoće. Kažu mu Fesiri skoro po konsenzusu, Ovaj ajet je objavljen povodom ispitivanja u kaburu. A najme radi se o tome da je u brojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme došlo da će svaki čovjek koji bude spušten u kabur, a i ne bude spušten u kaburu, svejedno, znači onaj koji umre, biti pitan tri pitanja. Prvo pitanje je ko ti je gospodar? Drugo pitanje je koje, koja ti je vjera. I treće pitanje je ko ti je poslanik. Kaže Ulema, to pitanje je Allah Đelešanovu postavio na tom prijelazu između svoga svijeta na onaj svijet. Što znači da je to ono što smo dužni, isto kao kad imamo ispit. Pa sad se kaže, tamo učimo neku oblast i imamo tu oblast, tu oblast, tu oblast. I kaže čovjek, pitaću vas to. E tako i ovdje Allah nam je dao razum, dao nam poslanika, dao nam vjeru, dao nam sve što nam treba za spoznaju i onda kaže, slušajte, pitaću vas to. Pa ko bude pripremio to, naučio u toku života, vladao se po tome u toku života, moći će odgovoriti. Ako ne bude, onda spada u drugi dio ajta, ojedilu Allah zalimin, a Allah će nasilnike, nevjernike, munafike ostaviti u zabludi, to jest neće znati odgovoriti, a Allah radi ono što hoće. Prema tome, to je prva dužnost svakog čovjeka. I danas sam nešto gledao kako je neko nam film neki napravio o Deđalu i tako dalje. I kako on tvrdi da nije Deđal u kome se govori u hadisu, onaj što ima jedno oko i ne znam šta, nego je Deđal, Madonna, pojava ovog, onoga i tako dalje, svašta nešto. Nešto. On računa da je svako zlo koje se pojavi deđal. Ja vam kažem, braću, da jedini način da mi shvatimo da su to nebuloze, da su to stvarno smiješne stvari za svakoga koje iole omiri su hadijsku nauku, da je to smiješno i da to nije to o čemu se govori, a kako ćemo mi to znati? tako što ćemo učiti islamsko znanje. I naučit ćemo šta je to islamsko znanje, odakle ga naučiti i ko je taj od koga možemo učiti i prihvatati to znanje. To je samo jedan primjer od Dejjala. A toga imamo jako, jako puno jedno more. A jedini lijek za to je zaista da se uči islamsko znanje. To je prva dužnost. Šta je druga dužnost? Druga dužnost je da se čovjek vlada po tom znanju. Kad su imama Gazaliju pitali ko je Alim, za koga se može reći Ehova je naučio vjeru, on kaže to je onaj koji radi po onome što zna. To je onaj koji radi po onome što zna. I zato imam nevevi, kaže u svom dijelu Leskar, koje je prevedeno na bosanski jezik, kad god čuješ za nešto od hadisa poslanika sa srnem, neki sunnet, neki edep, uradi ga makar jednom u životu. Da ne bude to znanje samo teorija, nego da ga bar imaš jednom u životu da se ga uradi. I zato je jako bitno nakon toga, znači znanje je plod, odnosno rad je plod znanja. I znanje, znajte dobro, znanje u islamu nije cilj. Znanje je sredstvo a cilj je da se radi po znanju. I poslušajte kako Allah opisuje one koji su uzeli znanja, nisu uradili cilj, nisu radili po tome, pa kaže مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا تَوْرَاتَ lam لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا asfara. Primjer onih kojima je dato da ponesu teret te vrate, da ponesu te vrat da rade po njemu. Zatim oni nisu to uradili, znači naučili su a nisu radili po tom znanju, je kao primjer magarca natovarenog teškim knjigama. Znači, on nosi to znanje. Ono njemu predstavlja teret. On se znoji pod njim. Teško ide, ali nema toga koristi. A primjer, za primjer pravi primjene znanja Allah Žešanu kaže, الذين يتلون الكتاب حق تلاوته i pohvali one koji čitaju kitab, to jest objavu Kur'an, istinskim čitanjem. Kažu Lema, šta je to istinsko čitanje? Istinsko čitanje je kad se pročitano pretvori u praksu. A inače, ako nije u praksi, onda je to samo čitanje. Prema tome, <coughs> rad po znanju je cilj, a učenje je sredstvo. Zatim, kaže Ulema, kad čovjek nauči, pa radi po tome, onda dolazi treći stepen, a to je da pozove i druge ka tome. Da kaže ljudi, postoji nešto što je tako. Vidjeli ste, našću vam nekoliko primjera u Koranu. U početku u Mekki, poslanik sallallahu alaihi sallam izašao sa shabima u pustinju. Nisu mogli klanjati u Mekki. Jer su bili šta uznemiravani. A bilo im je propisano da klanjaju samo dva rekata ujutru i dva rekata na večer. I otišli su. A pred sami taj događaj džini su prije mogli prisluškivati. Popnu se na, do, do zemaljskog neba i prisluškuju meleke i onda tako orim vračevima i gatarima dojavljuju šta ima negdje ovo ono i ti vračevi nekad pogode nešto pa oni kažu znaju šta će biti sutra i gajbi slično. Helen kad se prikučilo poslanstvo Allah je naredio melecima da čuvaju zemaljsko nebo od šeitana i naredio je da svakog šeitana koji se približi ubiju zvijezdom padalicom. I o tome se govori u suri džin. I onda su oni kad su došli vidjeli nešto kaže nije u redu, promijenilo se nešto nije ko prije, nešto se je na zemlji dogodilo, kažu džini. Šta se dogodilo? Pošalju oni zaslanike u, u raznim krajima svijeta. I grupa koja je došla do Mekke zatekne poslanika i ashabe na sabahu. A Kur'an se uči na glas. I oni čuju učenje Kur'ana. O tom događaju se govori u suri Fusilet. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ Kad mi poslasmo tebi grupu džina, kaderom. Oni nisu znali da je Allah to vodi kaderom, ali oni su krenuli tražiti da vide šta se dogodilo i kaderom ta grupa Allah ju je doveo do poslanika da oni proširi vijest. Nesvjesno. Od strane džina nesvjesno, a Allah kaderom odredio da tako bude. Kalu ensitu, kažu džini, šutite. I poslušaše poslanikovo učenje na sabahu. I onda se okrenuše i vratiše se svome narodu. Kalu jakal, inna sam jena. Kažu, o narode, mi smo čuli kako se objavlja Kur'an koji je čudesan. Objavljen posle te vrata i tako dalje. Govori se cijelo okazivanje. Znači, džini su tada u tom slučaju odmah čim su čuli, vratili se i obavijestili svoj narod. Znači, Drugi primjer. Primjer Habiba Stolar. On se spominje u suri Asin. Podrib lahu methelen ashabel karje, kaže Božan. Tim navedi primjer jednog grada, jednog mjesta. U Lema se razilazi o, če, o, o kojem mjestu se radi. Većina komentatora govori da je to bilo u području današnje Antakije u Turskoj. Međutim, Ibn Kesir kaže, ako se je to mjesto izvalo Antakija, ovo je, prije će biti da je to nije u Turskoj, nego neko drugo mjesto i da se ne zna tačno gdje je bilo. Helem nije ni važno. Allah Žanu kaže, mjesto u kome su bili ljudi. Id arselna ilaihim. Mi posla smo njima dva poslanika. Pa oni porekoše. Pa smo poslali još jednog trećeg. Tri poslanika jednom narodu. Od jednog Kalu ina ilaikum mursalun. Mi smo poslati vam. Kažu njima ne. Vi to lažete. Allah došao ništa nije poslao, milostivi ništa nije poslao i tako dalje. Helem rasprava između poslanika i toga je tekla kad dođe s kraja grada čovjek kale ja kao mi tebi on kaže on narode moj slijedite poslanike. I tebi umel la jeseluku međanuhu muhtedu. Slijedite one koji od vas ne traže nikakve pare, a na pravom su putu. I navodi on njima razloge. Kaže, u Lematu je bio čovjek koji je živio skromno, ali je svoju zaradu po svojoj prirodi volio dijeliti siromasima i Allah ga je uputio da mu beričeta u tome i kao najveću nagradu dao mu da uputi i prihvati te poslanike. A inače je razbolio se bio od lepri, to je onaj dio gubavosti, već je bila počela, to neizlječiva bolest u to vrijeme. Bila. Čak kažu da i danas jedino postoje neke preventivne zaštite. Helem, on je došao kod njih, tako njima rekao, i oni njega napadnu i ubiju ga na licu mjesta. Preseli kao šehid. Kare, lejte kao bijana, mun bima gafarali rabbi, oželjeni mi ne mukrami kaže on, da Bog do moj narod zna kako je lijepo mi moj gospodar dočekao s počastima i grijehe mi oprostio. Znači, to je čovjek koji je shvatio i odmah prenio. Niz je tako isto primjera u kojima se spominje da čovjek kada nauči, treba to i drugima da prenese u skladu sa svojim mogućnostima. Eto, taj Habib Nedžar nije bio alim, nije bio ni poslanik, ni vjerovjesnik, da je bio čovjek vjernik i rekao slijedite ljude. To isto ako kad mi, mi danas kad dođemo rekli s nekim ljudi slijedite učenjake, slijedite vjeru i tako dalje, slične stvari. Dobro. Četvrto što je čovjek dužan je da se strpi. Da se strpi prilikom traženja znanja, prilikom rada po znanju i prilikom pozivanja drugih u taj rad i to znanje jer <clears throat> sabor je nešto što je svima naređeno. Ove četiri naredbe najsažetije su i najjasnije rečene u kratkoj suri, ali vrlo jasnoj, to je sura Velasr. Velasr je nele insane le fi husr ili le dine amenu, amenu salihatu, ta asabul haqo, ta asabul sabr. Tako bi vremena, čovjek zaista, ljudi su zaista na gubitku, osim onih koji vjeruju, koji dobra djela rade, koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju da se strpe. I zato mi molimo Allaha Đulešanu da nas pomogne, da nas učini od onih koji će slijediti ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje. I da, nas, da nam pokaže istinu istinom i pomogne nam da je slijedimo, neistinu neistinom i pomogne nam da je se klonimo i da nam nikada ne bude nejasno.